السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعه jamaah yang الله الحمد لله والشكر لله Untuk kesekian kalinya Allah subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min" إن أمره كله له خير إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن Betapa mengagumkan perkara orang yang beriman Jika ia mendapatkan nikmat maka ia bersyukur dan itu baik baginya dan jika ia menerima musibah ia sabar dan itu pun baik baginya dan tidak ada hal ini berlaku kepada selain orang beriman dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa orang beriman seluruh perkaranya adalah baik. Sama ada dia mendapatkan nikmat dari Allah atau mendapatkan ujian dari Allah, maka keseluruhan keadaan orang beriman itu selalu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama adalah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang terbesar sebagai ganjaran dari nikmat syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah keridhaannya keridhaan Allah kepada orang yang bersyukur bukan atas nikmat yang besar saja bahkan nikmat terkecil sekalipun jika disyukuri oleh orang beriman maka itu menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna Allah la yarda min al-'abdi idza akala al-aqlata fa yahmaduhu 'alayha wa yarda min al-'abdi idza shariba sharbatan fa yahmaduhu 'alayha." Sesungguhnya Allah rida kepada seorang hamba yang jika ia makan sesuap makanan lalu ia memuji Allah atas nikmat makanan itu dan juga Allah rida kepada seorang hamba yang jika ia minum satu teguk air lalu ia memuji Allah atas nikmat air itu dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan betapa keridhaan Allah ada pada setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulut kita keridaan Allah ada pada setiap tegukan air yang kita masukkan ke dalam rongga kita. Betapa berapa kali kita dalam sehari memasukkan makanan ke dalam mulut, ya, berapa kali dalam sehari kita memasukkan air ke dalam mulut yang dalam setiap masukan makanan dan minuman itu terdapat keridhaan Allah jika kita memuji Allah selepas merasakan nikmat yang Allah berikan tadi. Dan kita yakin bahawa setiap kita pada setiap harinya kalau dalam keadaan berpuasa hanya setakat berubah jadwal makan dan minum saja. Kita makan, kita minum. Ya. Dalam hadis ini Nabi jelaskan pada setiap suapan makanan, pada setiap tebukan air, itu terdapat keridhaan Allah jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Ini ya, perkara yang paling ringan, makan, minum, aktiviti yang setiap saat kita lakukan. Ya, tetapi ganjaran pahala yang Allah sediakan adalah keridhaan Allah. Padahal keridhaan Allah adalah puncak yang Allah berikan kepada orang-orang yang nanti ada di dalam syurga. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ketika penghuni surga sedang merasakan kenikmatan surga, ha, lalu Allah Subhanahu Wa Taala datang menjumpai mereka seraya berkata, Ya ibadi atar baula wahai hamba-hambaku, apakah kalian ridho? Apakah kalian senang? Mereka mengatakan Ya Rab Fakaifana narta Ya Allah bagaimanakah mungkin kami tidak senang Bagaimanakah mungkin kami tidak rida Dengan nikmat yang Allah berikan di dalam surga Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan kepada mereka Maukah kalian aku berikan sesuatu Yang lebih baik dari apa yang sudah kalian rasakan saat ini mereka bertanya, Ya Rab, apakah ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah kami rasakan saat ini? Terasa nikmat surga adalah puncak segalanya bagi orang-orang yang sudah ada di dalam surga. Eh, dalam hadis Rasulullah gambarkan fihi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qadara 'ala qalbi bashar. Di dalam surga terdapat sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga bahkan belum pernah terlintas di dalam pikiran manusia tetapi kata ya, Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih daripada apa yang sudah kalian rasakan di dalam surga ya, saat mereka bertanya kepada Allah apakah gerangan perkara yang lebih dari apa yang telah kami rasakan ini ya Rabb ya, Allah menjawab uhillu alaikum ridaya falan asqat alaikum abada Aku anugerahkan keredaanku ke atas kalian Dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya Keredaan adalah puncak yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di dalam surga Yang saat kita di dunia Kita bisa dapatkan setakat dengan minuman makanan yang masuk ke dalam mulut kita Lalu kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan ini hal pertama yang harus ya, ada dalam benak kita setiap kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Abdul Hasan Ali As-Sadini rahimahullahu taala pengasas daripada tarekat Saziliyah. Ya. Pernah dalam satu riwayat ya, diceritakan karena beliau adalah seorang yang tidak dapat melihat buta berjumpa dengan seseorang yang ketiga orang itu menyentuh pakaian yang dipakai oleh Syekh Abdul Hasan Ali As-Sabili dengan bahan yang sangat lembut menandakan bahawa pakaian ini adalah pakaian berkualiti. Lalu orang yang menyentuh pakaian ini berkata, "Ya Imam, bukankah engkau adalah seorang zahid? Bukankah engkau adalah seorang sufi?" Tetapi bagaimana engkau memakai pakaian yang kemas, ya, pakaian yang rapi, ya, pakaian yang bahannya lembut. Ya. Lalu beliau mengatakan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu ya, min al abdi ayyar ayyar asar nikmatihi alaih. Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya? Jadi Allah senang melihat ada bekas nikmat dari yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jika nikmat itu adalah berupa harta benda, maka Allah ingin melihat bekas nikmat harta itu pada diri seseorang. Apakah dengan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah atau menyalurkannya di jalan yang dianjurkan eh, atau diperintahkan eh, oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini eh, perkara yang pertama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri sama ada kita merasakan dan mendapatkan nikmat dari Allah atau kita tidak menyadari adanya nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis kursi Allah Subhanahu wa taala firmankan قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قلت مجدني عبدي hmm. Dalam hadis Qudsi Allah firmankan aku membagi salat menjadi dua bahagian. Setengah bahagian untuk aku dan setengah bahagian untuk hambaku. Jika hambaku berkata Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka aku mengatakan hambaku telah memuji aku. Dan jika ia mengatakan Ar-Rahmanirrahim. Maka aku berkata hambaku ya, telah mengucapkan syukur atasku. Dan jika hamba ku berkata Maliki yaumiddin Maka aku berkata Hamba ku telah mengagungkan aku eh? Dan awal daripada surah Al-Baqarah tadi Menjadi milik Allah ujian kepada Allah Alhamdulillahirrabbilalamin eh? Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Barulah di tengah ketika Allah firmankan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Ini adalah antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang ia kehendaki.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 Setiap seorang ya. mukmin ketika dalam salatnya Atau di luar salatnya Membaca suratul fatihah Maka saat itu dia sedang ya. Mengadakan perjanjian dengan Allah Memberikan apa yang menjadi hak Allah Yaitulah pujian-pujian kepada Allah Dan meminta haknya kepada Allah Dan Allah tegaskan bahawa ketika seorang mukmin telah memberikan haknya kepada Allah maka Allah akan memberikan haknya kepada dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bahagian pertama dari hadis Rasulullah SAW. Jika seorang beriman, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itulah kebaikan bagi dirinya. Itulah kebaikan bagi dirinya. Dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak terbatas saat kita merasakan sesuatu sebagai nikmat. Bahkan saat kita merasakan sesuatu yang datang kepada kita itu berupa musibah atau berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala pun kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Dalam satu riwayat sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda diriwayatkan <clears throat> pernah datang menjenguk seseorang yang telah ditinggal ya, oleh orang tuanya, kematian oleh orang tuanya. Saat itu ya, orang-orang yang berkumpul kerabat ya, keluarga handai taulan menangis karena ditinggal oleh salah seorang dari kerabat mereka meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arba datang Beliau mendengar putra daripada orang tua yang meninggal dunia ini ya, ya, mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Padahal saat itu dia sedang kehilangan orang tuanya, telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Tapi kalimat yang keluar adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Apa komen daripada Imam Abu Dar al Ghifari radhiyallahu taala anhu arba'? Beliau katakan sadaqta fa inna Allah yuhibbu min al-'abdi idza qada lahu amran ay yahmadahu 'alayha. Sungguh engkau adalah benar karena Allah Subhanahu wa taala eh, menyukai jika sudah memutuskan satu perkara kepada seorang hamba maka sang hamba akan memuji Allah atas keputusan itu apapun keputusannya ketika seorang hamba bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keputusan yang sudah berlaku atas dirinya dari Allah maka itu adalah bahagian dari sebab kecintaan Allah kepada sang hamba tadi. Dalam satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, meriwayatkan <clears throat> ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang budak kecil. Lalu ketika malaikat maut sudah menjalankan tugasnya dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, Allah bertanya padahal Allah lebih tahu, padahal Allah Maha tahu. Dia katakan, "Hal qabattum walada 'abdi?" Apakah engkau baru saja mencabut nyawa anak daripada hambaku? Malaikat maut menjawab, Naam ya Rab. Ya. Lalu Allah kembali bertanya, Hal tabattum samrata fu'adi. Apakah engkau baru saja mencabut buah hati daripada hambaku? Maka dia pun menjawab, Naam ya Rab. Lalu Allah kembali bertanya, Hal tabattum falazzata kabidih. Apakah engkau baru saja mencabut belahan jiwa dari sang hambaku? Maka ia pun menjawab, Naam ya Rab. Jadi Allah menggunakan sekian bahasa untuk ya, ya, menyebut anak. Ya. ya. Yang pertama walada abdi putra daripada hambaku. Yang kedua samrata fuadi buah hati permata hati dari hambaku. Yang ketiga faladzata kabidi belahan jiwa dari anak hambaku. Nah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Wa madza yaqulu abdi?" Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu yang engkau telah cabut nyawa anaknya, yang telah engkau ambil anaknya? Malaikat menjawab, Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau ya Allah dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sebagai ucapan orang beriman saat menerima musibah dari Allah Al-Ladina alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tetapi ia awali itu dengan hamidah memuji Allah apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi bangunkanlah untuk hambaku itu istana di dalam surga dan namailah istana itu dengan istana pujian eh, istana pujian karena saat mendapatkan musibah dari Allah sekalipun justru ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sesuatu yang sudah ditetapkan olehnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan eh, hadir ke majlis beliau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada salah satu dari sahabat yang hadir di majlis Rasulullah yang sering datang membawa anaknya yang masih kecil. Datang ke majlis membawa anaknya. Keesokan datang ke majlis juga membawa anaknya. Hingga suatu saat Rasulullah melihat orang ini datang tanpa membawa anaknya yang masih kecil. Lalu Rasulullah bertanya, Aina waladud? Kemanakah putramu yang senantiasa engkau bawa ke majlis? Lalu orang itu menjawab, Mata ya Rasulullah. Ia telah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, Abshir, bergembiralah kamu, beruntunglah kamu, Baru saja kehilangan anak Justru yang Rasulullah perintahkan Yang Rasulullah sampaikan kepada sang bapa, Beruntunglah kamu abshir, Bergembiralah kamu Kenapa? Rasulullah menyatakan fa'inna فَإِنَّكَ لَا تَدْكُلُ بَابًا مِنْ jannah, illa wajatahu yang يَنْتَذِرُكَ عِنْدَهُ karena tidaklah engkau akan masuk ke dalam surga melainkan engkau akan dapati putramu menanti dimanapun pintu yang akan engkau masuki dapat musibah tetapi yang Rasulullah katakan absir beruntunglah kamu bergembiralah kamu ini ya, ya, sejalan selaras dengan hadis yang sebelumnya ya, tentang seorang yang ditutup Ya, ditinggal mati oleh putranya tetapi justru sebelum dia istirja sebelum dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dia memuji Allah Subhanahu wa taala maka kata sayyidina Abu Dzar Abu Ghifari radhiyallahu taala anhu kepada orang yang memuji Allah ketika mendapatkan musibah ditinggal oleh orang tuanya beliau katakan sadaqta engkau benar karena sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang, yang jika ia telah memutuskan satu perkara atasnya sang hamba itu senang dengan keputusan Allah sang hamba itu memuji atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah makam yang tinggi ya, dari makam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang senantiasa mengucapkan syukur ya, mengucapkan tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita bangun tidur sudah diawali dengan pujian alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur saat kita berpakaian pun ya, Rasulullah ajarkan alhamdulillahillazi kasani hadza wa razaqanihi bila haulin minni wala quwwa begitulah seterusnya setiap nikmat yang kita rasakan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa tidak melupakan bersyukur kepada Allah. Bahkan setelah selepas buang hajat sekalipun ah, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Eh, bahkan setelah berhubungan dengan istri sekalipun Rasulullah mengajarkan kita untuk memuji Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi qada li hajati fi halal. Segala puji bagi Allah yang telah melunaskan hajatku pada perkara yang dihalalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu bahagian pertama daripada hadis Rasulullah SAW. Bahagian kedua, ha, wa ida asabatku wa ida asabatku dera sabar fakana khairan lahu. Dan jika ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu adalah baik baginya dan itu adalah baik baginya dan tidak ada makhluk Allah dan tidak ada manusia hamba Allah yang lebih penyabar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah imamus sabirin pemimpin daripada orang-orang yang sabar sabar dibagi oleh ulama menjadi tiga bahagian sabar menjalankan ketaatan kepada Allah sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan sabar saat menerima musibah dari Allah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasbir nafsaka, wasbir nafsaka, ma'aladina yadoun rabbahum, eh, eh. wasbir nafsaka ma'aladina yadoun rabbahum. Eh? Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang bermunajat, berdoa kepada Tuhan mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sabar bersama dengan mereka? Sabar bersama wasbir nafsaka ma'al ladzina. Ya. Ya. Ayat ini Allah turunkan kepada beberapa fuqara ushabah, orang-orang fakir dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat atau yang setiap saat mereka selalu ada di dalam masjid karena kefakiran mereka berkumpul berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat Rasulullah masuk ke dalam masjid mendapati mereka sedang berkumpul Rasulullah memang sengaja datang ke dalam masjid untuk menjumpai para fuqara muslimin ya, karena turunnya ayat itu Allah perintahkan baginda Nabi untuk sabar bersama-sama dengan mereka maka tatkala orang-orang miskin itu terkadang datang ke majlis Rasulullah atau berjumpa atau datang ke rumah Rasulullah yang Rasulullah ucapkan ya, adalah ya, marhaban ya, ya biman amarani Allah taala an asbira ma'hum ma Selamat datang kepada orang-orang yang Allah perintahkan daku untuk bersabar bersama-sama dengan mereka. Eh, itu kalimat tarhid, kalimat elu-eluan kepada orang fakir yang Allah perintahkan baginda Rasulullah untuk bersabar bersama dengan mereka. Eh, begitulah pula sabar eh, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah satu eh, dari tujuh golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah sab'atun Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu salah satu dari ketujuh golongan itu wa rajulun da'atkum ra'atun eh, zatu jamalin eh, wa nasabin eh, zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah adalah seseorang eh, yang diajak eh, oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan untuk bermaksiat kepada Allah lalu laki-laki ini menjawab inni akhafullah sungguh aku takut kepada Allah cerita para salafun saleh tentang ketakutan mereka atas kemaksiatan kepada Allah dan eh, diriwayatkan ada seseorang ya, yang saat sudah ada dalam satu bilik dengan seorang perempuan lalu sang laki-laki ini ya, berkata kepada sang wanita mari kita berzina mari kita berhubungan layaknya suami istri lalu sang wanita tadi berkata Apakah engkau telah menutup seluruh pintu? Apakah engkau telah menutup seluruh jendela? Lalu sang laki-laki tadi menjawab, sudah, semua sudah aku kunci. Semua sudah aku tutup, tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada jendela yang terbuka. Lalu sang wanita mengatakan, apakah engkau telah menutup pintu pandangan Allah kepada kita? Apakah engkau telah menutup pintu pandangan Allah kepada kita? Kalau manusia, kalau makhluk tidak melihat kita, Apakah engkau yakin Allah juga tidak melihat kita? Bahkan ketika dua orang sepasang laki wanita berada di kegelapan malam yang akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu sang wanita bertanya kepada laki-laki yang akan berbuat zina kepada ya. ya. ya. ayarana ahad apakah kita dilihat oleh seseorang karena aku khawatir kita dilihat oleh seseorang lalu sang laki-laki mengatakan la yarana illa al-kawakib tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit lalu sang wanita mengatakan fa aina mukawkibuha lalu di manakah pencipta bintang itu itulah Allah Subhanahu wa taala Jemaah yang dimudahkan Allah itu bahagian ya, dari sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahwat surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan menyeronokkan dan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak mengenakan." perkara-perkara yang menyusahkan ya. susah untuk sholat, susah untuk zakat, susah untuk puasa, susah untuk ibadah-ibadah lainnya. Ya. Tapi kalau maksiat harus membayar, harus mengeluarkan uang sekalipun akan dilakukan, ya. akan dikerjakan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. itu adalah ya, bahagian kedua daripada sabar, yaitu sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah menceritakan tentang tiga pemuda dari umat terdahulu. Anna salasatan mimman kana qablakum. Ada tiga pemuda dari umat sebelum kalian. Awahumul ghar. Ya, di tengah malam Karena mereka masuk ke dalam hutan Lalu mereka berteduh Masuk ke dalam gua Tiba-tiba pintu gua tadi Tertutup oleh batu besar Sehingga mereka Tidak bisa, tidak boleh keluar Dari gua tersebut Maka ketiganya sepakat nah, Tidak akan ada Sesuatu yang menyelamatkan kita Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari Satu persatu dari tiga orang ini berdoa memohon kepada Allah agar pintu ini agar batu besar yang menghalangi doa eh, ini dihilangkan oleh Allah atau disingkirkan oleh Allah sehingga mereka dapat keluar dari pintu itu dari dari gua itu maka masing-masing berdoa bertawasul dengan amal solehnya yang satu bertawasul dengan baktinya kepada ibu bapaknya yang satu bertawasul dengan amanahnya atas para pekerjanya dan yang ketiga bertawassul dengan ia bersabar atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini bercerita, ya Rab, ya, innani ibnatu ammin. Ya, aku memiliki ya, saudara perempuan, putri daripada pamanku yang aku tertarik kepadanya, yang aku jatuh hati kepadanya. Lalu suatu saat aku pernah mengajaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah, mengajaknya untuk berzina kepada Allah. Fa'abat ia menolak, ia tidak mau. Hingga suatu saat wanita ini terdesak oleh hajatnya, oleh keperluannya, sehingga ia datang kepadaku dan meminta sesuatu untuk memenuhi hajatnya tadi itu. Lalu Allah ha, saat itu aku katakan kepadanya, ha, kalau engkau nak aku ha, penuhi hajat-hajatmu, maka penuhilah hajatku, yaitu hajat berzina kepada wanita tadi. Akhirnya karena tak ada pilihan, wanita itu pun siap mau untuk memenuhi keinginan dari laki-laki. Ketika sudah hampir terjadi perzinahan antara kedua sepasang laki perempuan ini ya, perempuan tadi berkata ittaqillah la tafuddal khatan qabla awani takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu masukkan cincin sebelum masanya sebelum waktunya ya, ya. kata-kata ittaqillah itu sudah cukup menggetarkan hati sang pemuda ini lalu kata pemuda itu Fataraktuha lalu aku tinggalkan ya Allah Dan aku serahkan harta itu percuma untuknya ya. Tanpa aku berhajat lagi kepada zina dengannya Ya Rab kalau seandainya aku lakukan itu karenamu Karena takut kepadamu Fafarrija'anna ma nahnu fi Maka keluarkanlah kami dari kesempitan ini Dari kesulitan ini Maka karena ini adalah doa yang ketiga, Allah pun membukakan pintu gua untuk mereka dan mereka keluar dengan selamat dari dalam gua tadi. Itu sabar ketika ya, menjauhi ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga bentuk sabar ini kata Rasulullah SAW jika seorang mukmin mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala lalu ia sabar, maka kebaikanlah untuknya dan tidak ada kebaikan yang Allah berikan melebihi surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau pernah berkata kepada seseorang Atuhibbu an taram ra'atan min ahli jannah maukah kamu aku perlihatkan wanita penghuni surga masih ada di alam dunia masih hidup di dunia tetapi ia sudah dipastikan sebagai penghuni syurga. Lalu orang tadi pun berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Na'am, iya, aku nak aku nak lihat, aku nak tahu siapa yang kau maksud sebagai perempuan syurga." Lalu Abdullah bin Abbas berkata, "Undur ila tilkal mar'ati sauda." Tengoklah kepada wanita hitam eh, yang datang itu. Lalu orang tadi berkata, eh, apa yang menjadi latar belakang dari ucapanmu itu bahwa ia adalah penghuni surga. Lalu Abdullah bin Abbas bercerita, saat aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba wanita itu datang menjumpai Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf. Ud'u Allah li." Wahai Tuhan Rasul, aku sakit. Hmm. Sakit epilepsi, sakit ayan sakit kejang-kejang yang kalau datang maka dia akan jatuh saat itu juga dimanapun dia berada dan saat jatuh itu kata wanita tadi auratku terbuka auratku tersingkap tolong ya Rasulullah doakan supaya Allah angkat penyakit ini lalu Rasulullah berkata kepada wanita tadi in syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti falakil jannah ada dua pilihan kata Nabi. Jika engkau nak jika engkau berkehendak aku doakan maka Allah akan sembuhkan penyakitmu. Dan jika engkau memilih yang kedua engkau sabar dengan penyakit ini dan surgalah tempat untukmu. Lalu wanita wanita tadi berkata, "Idzan asbiru ya Rasulullah. Kalau begitu aku sabar dengan penyakitku ini ya Rasulullah, kalau balasannya adalah surga." Akhirnya Sang wanita tadi meminta permintaan yang kedua ya Rasulullah, kalau aku sabar dengan penyakitku ini, tapi aku minta agar saat penyakit ini datang auratku tidak tersingkap, auratku tidak terbuka. Maka didoakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakitnya tetap ada, tetapi saat penyakit itu datang auratnya tidak terbuka. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau engkau ingin melihat wanita surga, itulah wanita surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sabar atas penyakit yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, <clears throat> hadis ini hadis yang pertama tadi eh, tentang eh, kebaikan seorang mukmin baik saat ia mendapatkan nikmat dengan bersyukur atau saat mendapatkan musibah saat ia bersabar menjadi panduan eh, menjadi prinsip hidup kita untuk menjadikan nikmat Allah atau musibah dari Allah sebagai ladang pahala bagi kita Ya, sebagai ya, eh, pundi-pundi ya, amal kebajikan kita. Saat kita bersabar, ya, Allah akan balas pahala kesabaran kita tanpa ada batasannya. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah penuhi pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasan hitungannya. Begitulah pula saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, menghadapi bulan suci Ramadan ya, yang Allah anugerahkan kepada kita di tahun ini ya, kita bisa sabar menjalankan perintah Allah dengan qiyamul lainnya, salat tarawihnya, dengan tilawatul Qur'annya, dengan puasa di siang hari, puasa anggota badan, juga puasa dari makan dan minum, bahkan puasa hati dari penyakit-penyakit hati juga sabar dengan aktiviti ibadah lainnya kita berharap eh, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kesemuanya itu dengan pahala-pahala yang berlipat ganda di sisinya amin ya rabbal alamin jemaah yang dimuliakan Allah eh, mungkin <clears throat> majlis kita pada pagi hari ini eh, adalah majlis terakhir bagi kami kafilah rombongan dari pesantren Azain al Maki Al-Ali di Tafakur Fidin wa Tafizil Quran yang ada di Bogor, Indonesia ya. eh, selama sekian ya, kali kami hadir di majlis yang mulia ini di masjid yang mulia ini bersama dengan para tuan-tuan para jamaah sekalian mungkin ada di antara kami salah ucap ya, kesilapan dalam bertutur kata kesilapan dalam perbuatan dan sikap kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya mudah-mudahan kita bertemu tanpa ada salah di antara kita tanpa ada khilaf di antara kita kita pun berpisah juga tanpa ada khilaf di antara kita mudah-mudahan kita berharap menjadi satu dari golongan yang Rasulullah sebut rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi yaitu dua orang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, karena mereka saling mencintai karena Allah. Kami datang ke sini ya, tak ada yang kami harapkan melainkan keridhaan Allah. Ya. Pun juga tuan-tuan duduk di majlis ini mengorbankan masanya ya, aktiviti-aktiviti lainnya untuk bisa bersama-sama kami mendengarkan apa yang kami sampaikan kami elok-elokkan, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan eh, kita termasuk golongan orang yang Rasulullah katakan al-alim wal muta'allim syarikan fil khair. Orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang mendengarkan ilmu adalah dua orang yang berfungsi dalam kebaikan. Kami tidak bisa mendapatkan kebaikan kecuali ada yang mendengar apa yang kami sampaikan. Tuan-tuan pun juga tidak mendapatkan pahala kebaikan kecuali ada orang yang menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan kesemua yang kita lakukan ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih dan permohonan maaf sudah barang tentu sesuatu yang patut kami sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf aku lupa lihada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh